Večeras, draga braćo i cijene sestre, govorit ćemo o dva nova Allahu subhanahu wa ta'ala velika imena. Dva imena koja svi mi priželjkujemo da uberemo te plodove spoznaje tih imena. Zatim isto tako očekujemo kod Allah te bareke ta'ala se istinski nadamo da nas obaspe značenjima tih imena. To su dva velika imena nakon spoznaje Allahovi imena da je njegovo ime Allah, El Ilah, Rab, El Malik, Melik, Melik, dolazi opis gospodara svjetova koji se opisao sa velika, zaista velika imena, a to su Ar-Rahman i Ar-Rahim. Posle spoznaje da je Allah ala tvoj istinski gospodar koji jedini zaslužan da se obožava koji je jedini zaslužan da mu na sežu padaš, da mu robuješ, kojeg si priznao kao gospodara, rapa, kojeg si spoznao da je istinski vladar, da je onaj koji posjeduje sve vlasti, sve moći, sve posjeda, posjede i vidljivog i nevidljivog svijeta, dolazi ti opis gospodara svjetova da je on milostivi i samilosni. Da je on Ar-Rahman, i Ar-Rahim. U jeziku u osnovi izvedena su imena od riječi Rahme, koja ima vama poznato značenje milost, ali isto tako ima znači značenje suosjećajnost. Ili druga riječ Rahim, što označava krvnu vezu, ili matericu, to značenja koja ima u jeziku osnova ovog imena. Da li su Arapi u džahilijetu prije pojave poslanika Ali salatu wasalam, prije dolaska Kur'ana i spuštanja objave, da li su poznavali Allahu te bareke ime Ar-Rahman? Znači postoji grupa učenjaka koji kažu da Arapi nisu poznavali to ime. Dokaz da je hadis poslanika ali slatu odnosno događaj na Hudejbi, kada je trebalo da se potpiše ugovor između poslanika ali slatu i mušrika, pa je poslanik sallahu alijih wasalam naredio Ali radi Allah anhu da napiše, kaže piši Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. U ime Allaha, milostivog samilostivog. Suhejn, koji je tada bio mušrik, se je začudio kazao rahman Ja ne poznajem, ko je taj? Šta to znači? Znači njegov istup, njegov nastup u tom trenutku dokazuje da on kao negira značenje, odnosno negira spoznaju i znanje tog imena. Pa mu je poslanik sallahu, odnosno on je nastavio kazao, nego ti piši kao što si imao običaj do sad pisati. Bismike Allahumme. U tvoje ime, gospodar, gospodaru naš. To je prvi dokaz koji bilježi Buharija i Muslim, znači hadis, da učinjaci dokazuju da Arapi u džahilijetu prije, znači nego što je došao poslanik alaih i ova objava Kur'an plementi, nisu poznavali Allahovo ime Ar-Rahman. Zatim navode i dokaz drugi, a to je kuranski ajet, Jela Đelešanu kaže u suri Furkan, 60. ajet, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنِ A kada im se naredi i kaže činite seždu Rahmanu milostivom, oni upitaju ko je taj Rahman. Znači oni ga ne poznaju. Zatim kaže وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا Zar ćemo se, kaže, da ćemo činiti seždu onome koga ne poznamo, a to im je samo znači veću propast, odbojnost povećavalo. Znači takva tvrdnja, takav izgovor. Ovaj ajt jasno ukazuje vanjštino da su oni negirali znanje o Rahmanu. Jer su pitali ko je Rahman, zar njemu da činimo ne znamo ko je taj Rahman. Međutim, ima dva dokaza. Imam, znači, Džarir Taberi, poznati mu Pesir Kur'ana, je žestoko odgovorio svim onima koji kažu da mušici nisu poznavali Rahmana. I kaže nije istina i nije tačno. Zašto? Zato što Allah Đelešan na drugom mjestu u Kur'anu kaže وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ I oni govore da je htio milostivi, mi im ne bi pokorno odšinili, mi ih ne bi obožavali. Što znači ovdje? potvrda Allahovog imena Rahman, pa kažu, a da je on milostivi htio, znači drugačije, mi ne bi njima i bale činili lažnim božanstvima. Zatim Allah Đelešanu kaže, malehum bidalike min ilm inhum illa jahrusun. Oni o tome ništa ne znaju. Znači to pripisuju da je Allah subhanahu wa ta'ala tako htio, kaže oni samo lažu. I ovo je suri Zuhruf. Međutim, šta je Imam Ibn Đarir potvrdio ovim ajetom. Potvrdio je da su mušici Meke ipak znali. Allahovo ime Rahman. Međutim, i svoje oholosti kaže, i svoje odbojnosti su poricali to, odnosno to, e, to Allahu te barek vetala ime i taj ajet koji sadrži. Jer su mi kazali da je ilhad u Allahovim ajetima da poričeš Allahove ajete ili dio ajeta. Potvrdiš sve, ali negiraš ovo Rahman, kažeš to nije Allahovo ime. To je ilhad. Iskretanje i izvrtanje značenja, znači Allahovi te barek vetala ajeta. Pa on kaže, oni su poznavali značenje, ali su negirali, znači iz oholosti, odnosno poricali su, poricali su to. Što jasno znači nama dokazuje i ukazuje i to je stav većine islamskih učenjaka. Znači većina islamskih učenjaka smatra i tvrdi da su Arapi znali i poznavali Allahova Tebare letala ime Ar-Rahman i da nije znači tačna, da nije tačna ova tvrdnja koji kažu da nisu poznavali. U Kur'anu Allahove Tebare Kevetala knjizi Allahovo ime Ar-Rahman se spominje na 57 mjesta. I ono što je bitno kazati da je ime Ar-Rahman, milostivi, znači u bosanskom jeziku imamo mnoštvo nekih pokušaja prijevoda, pa neki kažu da je Ar-Rahman samilosni, što je znači Ar-Rahim samilosni, prevode ga da je samilosni, a mi ćemo ako bude u toku izlaganja predavanja shvatiti da je uh, najispravniji prijevod kada se kaže Ar-Rahman da je to onaj koji je milostivi, a da je Rahim onaj koji je samilosni prema drugima. Jer zašto? Kada shvatimo ona pravila koja smo govorili, da Allahova imena imaju mutaadije, prelaznog značenja, koje se znači prenosi na, na stvorenja, tada ćemo shvatiti značenje ovih, ovih imena. To ćemo u nastupu predaje kada Što znači? Da je Allahovo ime Ar-Rahman sveobuhvatnije i daleko znači obsežnije i jačega značenja od imena Rahim. Ar-Rahim. I vidjet ćemo da je Allah subhanahu wa ta'ala zabranio svim drugim stvarima da se nazivaju tim imenom, dok Rahim je dozvolio i nazvao je poslanika alaih sallatu wasalam tim imenom, što će ako ovo da poslije e, u suri Al-Bekare 163. ajet Allah Đelešanu spominje ovo svoje ime pa kaže ilahukum ilahum vahid zaista je vaš jedin istinski Bog jedan la ilaha illahu i zaista pored njega nema drugog istinskog Boga, Ar-Rahmanur Rahim, koji je milostivi i samilosni. Znači ovo je potvrda ovih imena, ali u stvari mi navodimo potvrdu za ime Rahman. Znači sura Bekara 165. ajet. Zatim u suri Merijem 93. ajetu Allah subhanahu ta'ala kaže Kullu men fis samavati wal ardi illa ati rahmani abda sve što je na nebesima i sve što je na zemlji i u zemlji, svi će doći pred gospodara svjetova Rahmana sami. Što Habibi te odmah uči, podučava da koga god da uzmeš za prijatelja na Dunjalku, za koga god da se veziš mimo gospodara svjetova, on će te ili iznevjeriti ili ostaviti ili će se na sudnjem danu od tebe odreći. Jer ćeš doći pred svog gospodara koji je milostivi sam i sam ćeš odgovarati za sve ono što si činio. Zato se pripazi i gledaj kako ćeš postupati na dunjalu. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Taha u petom ajetu Ar-Rahmanu alal arši stava Milostivi koji se je uzdigao iznad, iznad arša. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala suri Furkan 26. ajetu kaže El mulku jevme l hakku lir rahman a vlast, istinska vlast tog dana će pripasti Rahman, Allah Na sudnjem danu, mi smo govorili prošli put, Malik, da smo ga opisivali, da je Malik, Melik, Melik, istinski vladar, kojem sve pripada, opisao se taj isti istinski vladar sudnjeg dana, gospodar, da je on Rahman. Znači, takvom gospodaru će pripasti tog dana vlast, Rahman, koji je milostiv, samilostan što ćemo vidjeti kolika je Allahova te bareke ta'ala milost. وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا A taj isti dan u kojem će Allah Žešan biti toliko milostiv i opisat ćemo njegovu milost, koliko je ostavio za sudnji dan. Kaj taj dan će biti težak, tegoban za nevjernike. Nema milosti tog dana za njih, Bibi. Danas ima šansu, danas se iskoristi, danas se popravi, danas budi vjernik, danas se Allah okrenu subhanahu wa ta'ala, jer sutra na sudnji dan nema Habibi više milosti. Za tebe ne bila ako se odrekneš pravoga puta, ako skreneš, ako ostaneš nevjernik. Jer su, znači, ovo riječ upućen svim onima koji nisu uvjerili da se vrate Allahu subhanahu wa ta'ala, da posvjedoči njegovo jedinstvo u svemu. Taj dan za njih neće biti milosti, iako je tog dana Allah subhanahu wa ta'ala ostavio 99 dijelova milosti, što ćemo govoriti tako. Zatim, Allahovo ime Ar-Rahim se spominje 114 mjesta u Kur'anu. Poput, znači, ajta suri Bekar 54. ili 143. suri Tahrim u prvom ajtu. Innehu huwa tawwabur rahim. Zaista je on taj koji prima pokajanje, tawwab, i koji je Rahim, koji je samilost. Zatim, na drugom mjestu 143. ajet Inna Allahe bin nasi rahim Zaista Allah prema ljudima blag i samilost. Blag i sam prema ljudima. Vidjet ćemo ta značenja koliko znači kada se odnose na Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu gafuru rahimu suri tahrim prvi ajet. Kakva su značenja ovih imena kada se odnose na Allah subhanahu wa ta'ala? On se opisao, znači, i da je Rahman i da je Rahim. I da je milosti i da je samilostan. Imaju dva govora, znači, učenjaka koji su pokušali da nam naprave razliku između ovih imena. Znači, mi u većini slučaja kada čujemo Rahman, Rahim, da ne možemo oći neku razliku. Pa smo kazali, ne može gospodar svjetova se opisati imenima koje imaju isto značenje. Ne bilo fajde, ne bilo koristi. Allah subhanahu wa ta'ala se opisao sa mnogim imenima i svako to ime ima posebno značenje. Posebno znači smisao. I ovdje ćemo navesti šta su kazali učenjaci. Prvi govor jeste da Rahman obuhvata, znači svojom milošću sva stvorenja i na Dunjaluku i na Ahiretu. Znači, na Ahiretu će biti posebno, znači Rahman prema vijenicima. A dok su na Dunjaluku, svojom milošću obuhvata sve i ništa ne izlazi iz znači njegove i okvira njegove milosti. Dok ime Rahim su kazali da je posebno znači ta vrsta milosti koja će se ukazati prema vjernicima na ahiretu. Znači Rahman obuhvata svojom milošću sva stvorenja na, na dunjaluku i vjernika i nevjernika i dobrog i lošeg znači onoga koji je dobar u vjeri, koji za, zaostaje u vjeri, sve i Allah te koja je tala svojom milošću obuhvata. Ali taj isti Rahman na sudjem danu neće iskazati, ukazati svoju milost osim pravjernicima. I zato kaže ovo drugo ime Ar-Rahim, da je ono posebno za Allaha subhanahu wa ta'ala na sudnjem danu koji će ukazati prema istinskim, istinskim vjernicima. I kažu da je dokaz, znači prije svega da je milosti prema svima Ar-Rahmanu al arši stava zaista se je milostivi uzdigao iznad Arša. Što znači da onaj koji je iznad Arša, a Arš je njegovo najveće, znači, e, naj, e, najveće stvaranje, stvorenje koje je stvorio gospodar svjetova, a on Rahman koji je iznad Arša, koji je daleko veći, što ne možemo ni pojmiti, ni zamisliti, možemo sve priučiti da pomišljamo, daleko veći od toga, a ta isti koji je iznad Arša, gospodar veličanstveni, je Rahman. Opisao se, znači, zajedno sa svojim uzdizanjem da je on Rahman, što znači da je milostiv za sve one koji su ispod njegovog Arša. Ispod njega su A drugi im je dokaz, znači to je za opću, znači milost, a drugo, znači posebno za vjernima, kane bili na Rahima. Rahima, ne Rahman, Rahima, i on je prema vjernicima posebno, znači, samilostan i milostom. I ovaj aj, znači, je dokaz za tu posebnu milost. Međutim, ovim učenjacima ostaje nešto dorečeno u ovoj grupi, znači, koja tvrdi tako, a to je da nisu pojasnili ajet ili odgovor na ajet djelate Barek tala kaže Inna Allahe bin nasi rahim Zaista je Allah prema ljudima, bi nas, bi nas, znači općenito svim ljudima, ne vjernicima, svim ljudima, što znači obuhvata sve. Blag i milostiv, rahim. Znači ovdje jasno Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje da je on samilostan prema svima. Blag i samilostan prema svim ljudima. Znači ne samo prema vjernicima kako su oni eh, kazali i tvrde da Rahman znači obuhvata sve na dunjalku, a na ahiretu samo vjernike. A rahim, znači da ima značenje da je on samo prema vjernicima na ahiretu. Znači ovdje ima drugi ajde, Allah subhanahu wa ta'ala kaže da je on blag i rahim prema svim ljudima. Što znači ostaje na odgovoreno s njihove strane na ovaj kuranski ajd. A drugi govor koji nam jasno pokazuje razliku između Rahmana i Rahima, a to je da Rahman ima Allaha te bareke znači znači je milostivog, ukazuje na Allahov zat, na njegovo biće subhanahu wa ta'ala. A Ar-Rahim ukazuje na njegova djela, znači koja su prilaznog značenja, gdje je on samilostan prema drugima. Rahman ima Allaha gospodara svjetova, ukazuje njegov bit, njegov zat, njegovo biće, dok Rahim osobina znači koja je fi'lije znači njegovog dijela koja prelazi na druge, znači samilostan je prema drugima. Rahman je svojom milošću samilostan prema drugima. Ibn Kajim Rahimahullah to pojašnjava pa kaže Zaista, Ar-Rahman ukazuje na sifat, svojstvo gospodara svjetova, koje se ne nalazi, znači koje se nalazi pri samom gospodaru svjetova. Znači da je on Rahman, milostiv, sifat koji je uz gospodara svjetova. Znači opis Allaha subhanahu wa ta'ala. A kaže Ar-Rahim ukazuje na njegovu povezanost sa onima prema kojima se on subhanahu wa ta'ala smilovao. Znači on, Rahman, ime gospodara koji ukazuje njegov zad, njegovo biće, e, posjeduje znači drugo ime Rahim, milostivi koji je znači prema drugima, prema drugima milostiv. Pa kaže, pa prvo, znači, Rahman ukazuje da je milost Allahova osobina, a drugo ukazuje da se Allah dželevala smiluje svojom osobinom prema drugim, prema drugim stvorenjima. Pa kaže, ako želiš da shvatiš i da razumiješ ovu razliku, obrati pažnju na sljedeće. Znači, svaki onaj koji želi da vidi zaista istinsku razliku, kako je on shvatio, kaže, innehu bihim raufun rahim. Zaista je on prema njima blag i milostiv. Znači Allah, gospodar svjetova, Rahman, je prema njima blag i milostiv. Pa zatim kaže, وَكَانَ bil mu'minina rahima. I zaista je on prema vjernicima posebno, znači samilostan. I oba dva, znači ajta ukazuju Rahim. Allahu te barek ime Rahim. A kaže, nije došlo da je Rahman prema njima, znači milostiv. Nije se opisao sa imenom Rahman, nego Rahim. Zatim kaže, Ar-Rahman je ime koje je Allah dželle zabranio da se drugi nazivaju takvim imenom. Šta je dokaz? Dokaz je znači obavezno razumijevanje ajeta gdje Allah Đelešanu kaže قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى Reci vi zovite Allah ili zovite milostivi. Kako god da ga dozivate, zaista on subhanahu wa ta'ala posjeduje najljepša imena. Allah Đelešanu ovdje spominje, znači prvo Allahovo ime Allah. Znamo znači da se spominjalo do sada da je to ime zabrajeno bilo kome i ti nema stvorenja na dunjalku prije znači je koje je nosilo ili se nazvalo takvim imenom. A odmah zatim je izdvojio svih drugih imena ime Rahman što je nekim učenjacima ovdje dokaz da je najuzvišenije i najveličanstvenije Allahovo ime Rahman. Još kad kažemo kako je sve to znači, vidjet ćemo znači koliko imaju jaku podlogu, da su izabrali i odabrali da je najveličanstvenije Allaho te barek ime Rahman. S tim da smo kazali da je prvo ime spomenuto u ajetu vrijednije i jače značenja od drugog kad smo govorili o onoj meseli koje je najveličanstvenije Allaho te bareke ime. Zatim Ibn Abi prenosi od Hasana radi Allah anhu da je kazao rahman je ime koja stvorenja ne mogu prisvojiti, niti se mogu njime, znači okid, niti nazvati jedni druge takvim, takvim imenom. Dok, pogledajte sad razlike, znači koliko je znači jačih značenja. Dok ime Rahim je dozvoljeno da se stvorenja znači nazivaju ili nadjevaju jednim drugima takvo ime. Dokaz je šta? Dokaz je da je gospodar svjetova nazvao naj bolje stvorenje Muhammed Ali tim imenom kada ga je opisao u kuranskom ajetu suri Taube 128. ajet kada kaže lakad rasulun min anfusikum azizun alayhi anittum zaista vam je došao poslanik od vas kojem teško pada vaša situacija Znači je teškoće kroz koje su sahabi prolazili, to je teško podalo poslanika. Pogledaj kako ga gospodar sve to opisuje na ima anitum. Zaista mu je teško kroz što prolazite. Pogledajte e, sobine poslanika, koliko je brinuo umetu. Koliko je razmišljeno ga gospodar svjetova, iznad sedam nebesa, iznad arša. Obavještava umet sve generacije koje će doći koliko je brigu poslanika alaih sallatu vodio o njima. Zatim kaže harisu na je to osobine poslanika. Koji, znači, jedva čeka toliku želju veliku ima da vi pođete pravim putem, da budete pravi istinski vjernici. Što je lekcija svima, svim muslimanima, da toliko budu ti, takvi, da imaju to u svojim srcima, da žele drugima hajr, upute. Da se trudiš i dan i noć, da dostaviš svima onima koji ne znaju, harist, koliko je, znači, koliko je jaka ta riječ u arapskom. Harisu, na Znači, toliko se trudi da vas uputi, da vas, znači najbolje uputa je poslanika alaih slatu u smislu dostavljanja, pojašnjenja, trudi se i zatim kaže gospodar svjetova opisujući ga bili raufun rahim a on je prema vjernicima blagi i milosti ko? vjesnik Muhammed alaih sallatu zato Habibi bi se tim svojstvima da budeš prema vjernicima blag i milosti samilostan pravom smislu tih riječi. Pa kada vidimo siru vjerovjesnika, ali salatu wasalam, vidjet ćemo koliko je bio blag prema vjernicima. Nije bio osvoran, nije bio grub. Nije se obhodio prema drugima, znači na takav način. Nego su sve te plemenite osobine koje gospodar svjetova potvrđuje kakav je naš vjerovjesnik Muhammed wasalam bio. I ovo je dokaz Raufun Rahim, da je on prema vjernicima Raufun Znači blag što isto rauf od Allahu te tala i bila koje ćemo govoriti, dozvoljeno drugi nadivati jer je ovo dokaz da je gospodar svjetova opisao Muhammed a.s. sa ova dva velika imena, raufun rahim, da je blag, blag i samilostan. <clears throat> U arapskom jeziku se za čovjeka kaže rađun rahim, samilostan čovjek, a nikako se ne kaže niti ima, znači da se može naći negdje da je rađun rahman ne može se naći. Dok se kaže da je rahim. še i znači, drugi dokaz da je ovaj, najdozvoljeno to govori. Zatim govori Rahim Rahimahullah kada je sa ovaj prvi gore navedeni ajet zovite Allah ili Rahman, kaže ovo je, znači dokaz da gospodar svjetova ima imena kojima se samo on subhanahu wa ta'ala nazvao, a ima imena koja su zabranjena drugima, poput imena Rahman al Halik, El Razik, to on ovdje znači navodi, a mi ćemo kod nas druga imena kada budemo pojašnjavali znači ostala Allahu subhanahu wa ta'ala imena. Tragovi spoznaje ovih velikih imena u životu muslimana. Kada ispoznaš, Abibi, da je tvoj gospodar Rahman, Rahim i milostiv i samilostan, šta to treba da prouzrokuje kod tebe? Kako da se okitiš tim osobinama? Jer svako ovo ime gospodara svjetova traži od tebe Habibi da upoznaš, poznaš i da uzmiješ ono što ti je dozvoljeno od udjela, od tih velikih značenja, tih velikih imena. Sama riječ, milosti, sam milostiv. Možeš odmah da pretpostaviš šta je to što je najbitnije da uzmeš od toga. Međutim, nama od prvih plodova jeste da ovaj manifest Allahove milosti je vidljiv u svim stvorenjima, u svom njegovom stvaranju mi vidimo tu milost gospodara svjetova u svemu. U nama samima, u životinjama, znači u, u, u svemu što je gospodar svjetova stvorio, mi vidimo kako znači ostavlja traga ta njegova subhanova tala, znači sobuhatna, sobuhatna milost. Kaže Ibnu Kajim, Rahimahullah, mi to možemo prepričati, ali će izgubiti značenje. Ali kada kažemo njegov govor, to više znači. Kaže on, da bi mi bolje shvatili i razumjeli, vidljivost ove osobine, milosti, u stvarnosti je poput vidljivosti tragova Allahovog rububijeta. Allahu. Kada promisliš sve što vidiš oko tebe, upući na koga? Na gospodara svjetova koji je stvorio, koji se brine o tome, koji hrani, vodi brigu o svim tim stvarima, spušta kišu, raste, rastim. Znači sve to ukazuje, upućuje kada promisliš, razmisliš na jednog gospodara, rububijet njegov, Kaže, ova milost Allahova ukazuje, znači na Allaha njegovu milost, poput što ukazuju sva ta stvorenja, na njegov rububijet, da je on gospodar svega toga. Znači pogledajte koliko je značajno, koliko je vidljivo, jednako si slijep. I slijep ovako i slijep u srcu da to ne vidiš i da ne želiš da potvrdiš gospodaru svjetova. Zatim kaže, pa ono što Allah daje stvorenjima od dobročinstva i blagodati svjedoči Allahu potpunu milost prema njima koja sve obuhvata, znači nema stvorenja i nema znači neke stvari, a da izlazi iz, ove, iz okvira ove Allahove te bare kvetala milosti. Sve to svjedoči njegovu potpunu, apsolutnu milost. Kao kaže što sve što postoji svjedoči njegov rububijet. Zatim kaže pa nam je svoje milosti slao poslanike. Iz te milosti koju ima i koju posudi gospodar svjetova, kojom se opisao da je Rahman Rahim je slao poslanike, što želi ljudima uputu i hajr, želi da ih sačuva onoga stanja u džehennemu koje je stvorio i džehennem su stvoreni ali svoje milosti šalje vjerovjesnike da ukazu na, na, ukažu na pravi put kako bi ljudi krenuli, shvatili, razumjeli, sačuvali se dženemske vatre, a zaslužili, znači, odnosno ušli u džennet. Zatim kaže, svoje milosti je spuštao knjige. Slao poslanika da priča i poslanik jedno vrijeme određen na Dunjalku boravi, zatim odlazi, preseli, nema više poslanika, ali iza sebe ostavlja kita, Allahov govor, te bareke da bi ti poslije smrti poslanika sallallahu i dalje ostao na uputi iz milosti gospodara svjetova prema nama, prema stvorenjima. Spušta knjige. Zatim kaže Podučio nas je nakon neznanja. Allah A Bibi do jučer si bio džahil neznalica, nisi znao ništa. Kad se rodiš, šta znaš? Ništa ne znaš. Kada odrastaš, malo pomalo uzima znanje, ali najbolje je znanje koje smo kazali, znanje o gospodaru svjetova, znanje o vjeri, da budeš musliman koji Allah obožava sa znanjem, a ne da budeš musliman po imenu, a džahil po svemu drugom. Nisi spoznao, niti znaš kome padaš, kome robuješ, zbog čega činiš, niti imaš ih klasa, iskrenosti, sva tvoja su djela radi drugih a najmanje radi, radi Allaha gospodara svjetova. A on subhanahu wa ta'ala i svoje milost prema tebi rukajim kaže te je podučio izvukao te iz žehla neznanja i želi ti hajr čim te je podučio i čim te je okitio osobinom da ideš da tragaš za znanjem. Jer smo rekli poslaniku sallahu alihi vseleme hadis kome Allah želi hajr poduči ga propisima vjeri što automatski ukazuje na drugu stranu kome Allah želi zlo ostavi ga u džehlu da luta. Zato nisu isti koji znaju i koji ne znaju. Kaj izvukao nas je iz zabude, iz njegove apsolutne milosti izvukao te iz zabude. Znači, do jučer nisi znao ko je. Nisi obožavao, nisi robovao. Nisi padao na seždu. Danas padaš na seždu i kažeš Alhamdulillah koji me uputio, jer ne bi bio upućen da me on nije Subhanahu wa ta'ala uputio. I svoje potpune milosti izvukao te iz mina, džahilijeta i džehla. Posle na našim prostorima džahilijeta i džehla ima na sve strane. Ti si odabranik od mnogih ljudi kojima je Allah Đelešanu sadio tu posebnu milost, pusti da te izvuče iz svega toga i da te učini mu'minom, vjernikom u Allah subhanahu Samo će mu'min uspjeti, niko drugi. Samo mu'min će uspjeti. Svi će drugi odbiti ulazak u dženet, osim onoga koji povjeruje i sredi poslanika, ali ih salatu Zatim kaže, dao nam je vid nakon slijepila. Bio si slijepa bibi u tim džahilijskim danima, trenucima, svega toga. Allah ti daje vid. Da vidiš istinu i da je slijediš. Subhana. Koja je to Allahova milost prema tebi? Zaboravi dunjaluk i ljepote dunjaluka u parama i metku i svemu tome. Ovo ti je najveća milost koju tela ukazuje. Jer dunjaluk je određen dio godina, poslije kada prođe nema ništa, Vječnost slijedi. A u vječnosti možeš da uživaš ili da budeš kažnjavan. A kako ćeš uživati ako budeš vjerni, makar bio najsiromašniji na Dunjalku, ti ćeš kod Allaho živati najveće bogostanje. I blago se, znači siromašnije će prije ući u dženet, prije bogataša. A kad uđe tamo, sve teškoće koje osjećaju na Dunjaluku, i za Allahove milosti, ljepote i u će kajem poslije navesti da će ulazak u dženet biti takav, će upita najsiromašniji čovjek biti Šta je to što se osjećao najgore na Dunjalku? Najgore. Neće sjetiti sjeti ni jedne teške tegobne situacije. A čita život mu bio tegoba. Kada vidi, znači, kada se očara ljepotom ženeta i uživanja koje Allah te barek vetala pripremio tom robu, zaboravit će sve neugodnosti Dunjalka subhanova. Iz njegove subhanova tala milosti. Najbogatiji kada uđe u ljepote, znači, i vidi, znači, strahote džehennema, kad bude upitan za ono što je činio, zaporavit će sve Habibi od onih strahota koji će ga obuhvatiti u A zamislite te milosti Subhanu. Danas do sutra živiš, Habibi. Danas jedeš nešto, sutra ne ideš možda ništa. Znači, koliko ljudi radi, nema plati, nema ništa. Ali očekuje, znači, što očekuje suse sa gospodarom svjetova, da će mu nadoknaditi njegov sabor i iskušenja koja ima i trpi na Dunjaluku za onu vječnu kuću, vječnu uživanju. Kad se sjetiš tog blagostanja, kažeš, Dunjalu će odlazi. I onda se priprema za susret s gospodarom svjetova i to priželjkuješ, to živiš, zaista živiš. Ne pretvaraš se, nego živiš. I to je najveća stvar koju treba doživjeti. Da si zadovoljan sa gospodarom, i da si zadovoljan sa poslanikom, da to bude najveća stvar na dunjalu. Najveći hem, najveća preokupacija. Zatim kaže Ibn Kaj Allah, i kaže ukazao nam je na pravi put. Iz njegove milosti stvorio je mjesec i sunce i odrijedio njihovu putanju. Danas, kada vidimo koliko znamo, kolika je važnost sunca i mjeseca za život na planeti. Iz njegove milosti uredio je taj sistem. Zatim kaže, smjenio je dan i noć. Poravnao je zemlju i učinio mjestom boravka i za žive i za mrtve. Do dana određenog, kada će sve to nestati. Zatim kaže, i svoje milosti stvorio nam je oblake i kišu, pa čini da raste povrće i voće i razno bilje. Zatim kaže, počinio mi je životinje za jahanje i nošenje tereta od kojeg imamo korist, znači jelu i piću i svoje milosti je spustio milost i svoje milosti je spustio milost među svoje robove i svoje milosti je spustio milost među svoje robove zato i vidimo da su onaj milostivi jedni prema drugima sve što vidiš ako majka prema djetetu otac prema djetetu dijete prema ocu znači brat prema bratu sestra na sve što primijetimo od tih nekih izrazitih i lijepih suosjećanja i nešto slično tome, sve je to iz milosti gospodara što je spustio milost i usadio naša srca. A to je jedan dijelić milosti koji ćemo mi spomenuti. Zatim kaže, također ta milost obuhvata i životinje. Pa vidimo, znači, životinje koliko su milostive jedne, prema drugima. Pa je svaka žava samilost koju mi vidimo i među ljudima i prema životinjama trag njegove milosti. Allahu Sve što vidiš je trag. A znaš da kolika je Allahova te barek od tala milost? je samo jedan dio milost koji je ispustio Dunjalu, 99 i ostavio. Što ćemo navesti poslije. Najveće i najopsežnije Allahovo stvorenje je arš. A najopsežnije Allahovo svojstvo je njegova milost. Allah. Najveća osobina gospodara svjetova njegova milost poput najvećeg stvorenja Arša i njegova milost. Zatim kaže, pa se je uzdigao iznad Arša koji obuhvata i prekriva sva stvorenja, tako i svojom, svojom milošću obuhvata sve što je ispod znači tog Arša. Sva stvorenja obuhvata svojom milošću. Pa kada se je uzdigao sa svojim uzvišenim imenom Rahman, jer se opisuje da se Er Rahman uzdigao iznad Arša, nakon završetka stvaranja napisao je ono što za sobom povlači to ime natpis, znači što proizilazi iz tog imena zaista je moja milost nadvladala moje srđbe. arš gospodara svjetova na sva stvorenja znaju, kaže Ibn Pa je ovaj natpis veliko obećanje i ugovor prema njegovim stvorenjima da će biti milosti prema njima. Opraštat će im, prelaše preko ruži njihovih dijela. Zatim kaže, svijet opstaje u skladu sa ovom rečenicom, a da tako nije, znači da on nije to obećao, da nije to ispisao, da nije zapisao i odredio, kad drugačiji bi položaj stvorenja bio. Jesi zaslužan da tijela bude milosti prema tebi? Pa nisi Habib. Nisi ni u kojem slučaju zaslužio. Zar ovo dešavaju u svijetu danas je zaslužio da opstoji, da žive, da jedu, da piju, da se naslađuju a najmanje robuju gospodaru svjetova. Da su zaslužni opstaju. Nisu. Ali iz njegove milosti opstaju i žive. I pruža im šansu iz dana u dan da mu se vrate, da mu se pokaju, da od njega traže, znači, oprosta za svoje grijehe. Kaže, svojstva Allahove milosti stvoren je džennet. Iz njegove milosti je stvoren džennet. Što želi da ugosti, počasti svoje robove. Zatim kaže, koji će se napuniti, rado se vijesti, koji će se napuniti stanovnicima iz njegove milosti. Allahu ekber. Dženet, prostranstvo dženeta je poput nebesa i zemalja, sedam nebesa, sedam zemalja. Prostranstvo dženeta. On, znači, to je dženet će se napuniti i popuniti Allahovim stvorenjima, Allahovim robojima. Zato nemoj gubiti nadu Allahovu milost. Nemoj kazati nisam, neću, neću uspjeti. Ali ne može se im zavrati, znači kaže ja sam uspio, iza mene i žene, Nego uvijek živi između nade i straha. Živi da se od onih koji su dženetlije, ali isto vrijeme strahuj da se od onih koji su lije. Takav će jedino uspjeti. Zatim kaže, iz njegove milosti će ući i živjeti u njemu. Stvorio je dženet i svoje milosti. Zatim, ljudi će biti ugošeni, i uživat će iz njegove milosti. Ulazak u džennet je iz njegove milosti, nije što zaslužio, niti možeš zaslužiti. Niko na Dunjaluku, niko, ni poslanika tvoj sallatu nije zaslužio džennet. Nego će svi ući isključivo samo radi Allahove te kvetala milosti. Zatim kaže svoje milosti. I svoje milosti. Mi znamo da gospodar svjetova ima nur. Na svom plemenitom licu. A da je ispred tog nura zastor kaže iz svoje milosti je zaklonio, znači napravio je zakon između svoga plemenitog lica i svjetlosti i ono što znači može da se vidi ispred kaže, a da nije tako, kaže, da nema hijjaba, da nema zastora, spržio bi pogledom sve što se vidi. I svoje milosti je učinio, znači, tu svjetlost blagom, zatim je učinio, znači, da ima između njega zastor i njegovi, njegovi stvorenja. Zatim, kaže, njegova milost spašava robove svoje ljutnje. Njegova milost nastavlja svojim zadovoljstvom svoje kazne. Sve ta milost, znači koliko uzrokuje. Svojim oprosom spašava ih sebi. Učinio je robove jedne drugima potrebnim, a on subhanahu wa ta'ala je svima potreban. Danas obibi, ja ne mogu nešto raditi bez tebe, dođi, pomozi, pritekni u pomoć. Ja tebi slično. I mi smo jedni drugih potrebni. Zato su džema zajednice, znači stvar na koju islam e, posebnu pažnju i traži od ljudi da budu u džematu, da budu skupa. Jer su jedni drugima potrebni. A svi mi smo potrebni gospodara svjetova, a on nikoga nije potreban. Subhanahu wa ta'ala. Zatim kada je razmislio riječima Ar-Rahmanu allama al-Qur'ana khalaqa al-insana allamahu al-bayan. Otpočeo suru sa imenom Rahman, Milostivi koji podučava Kur'anu, allem al Kur'an, halak al insan, stvorio je insana, čovjeka, zatim al i njega je podučio. Pa kaže, tako da je stvaranje, kompletno znači ovdje, i podučavanje dio njegove milosti. I svoje milosti, Ar-Rahman, milostivi, je znači šta podučio te Kur'anu, stvorio tahi, znači podučio i stvorio sve, se vraća iz njegove te bare je tala milost. Subhano. Da nisi stvoren, da li bi u dženetu? Da nisi došla do jalku, da li poslije znači uživo u vječnosti? Ne. Ali Tala je svoje milosti odrijedio, učinio, stvorio, podučio i na kraju te uvede u dženetu uživaš. Da nisi stvoren, da nisi rođen, da nisi na dunjalku, gdje? Da li bi kad doživio to? Ali iz njegove milosti Subhanahu wa ta'ala je to sve učinio, odredio, stvorio i na kraju nagradio. Zatim kaže Učinio je da čitava sura bude povezana sa ovim njegovim imenom, pa je završio suru. Znači, počeo je suru sa Ar-Rahman, a završava pa kaže Te bareke smo rabbike zil dželari vel ikram. Neka je blagoslovljeno ime Tvoga gospodara koji je veličanstveni i plemeniti. A koje je ime blagoslovljeno ovdje? Ar-Rahman. I zato ovo dokaz učinjacima šta? Da je Ar-Rahman najveličanstvenije Allahovo ime. Jer ga izdvaja i čini posebnim, blagoslovljenim. A čitava sura znači govori po Allahu i te bareke vetala milost. Ko razmisli i promisli kako Ibn Kajim te navodi na takav način da razmišlja, do, do, do, sad nisi nikad ovako razmišljao. A kad uzmeš sur Rahman, sad kad je počneš čitati, sve će se vraćati na ime Ar-Rahman i kupiti sve one osobine i povezivati s tim. Zatim kaže, pa je ime koje je blagoslovljeno, ime kojim je sura otpočeta, jer sad beriče dolazi od njega. Sad beriče bi sav bereket dolazi od Allaha te bareke od njegovog, njegovog imena i njime je spuštan beričet u svemu što je beričetno. Znači u svemu što imamo blagoslovljeno, što vidimo da ima nekog beričeta, sve odakle je izvor, odakle se crpi, odakle se spušta? Od Ar-Rahman. Zatim kaže, pri čemu se spomene ovo ime, ta stvar je beričetna. Od, znači, koje, e, pri čemu se ne spomene ili izostane spominjanje ovoga imena, ta stvar neće osjetiti beričetu. Rahim. Zato se počinje svako dobro djelo sa Rahim. Znači odpočinješ slavijeći, spominjajući gospodara svjetova, milostivog, samilosnog, tražeš, znači da u toj stvari bude zaista beričet. Jer ako izostane to spominjanje, izostaće i beričet. Iz toga kako navodim, u Kajim u Muhtasur Salajk, znači knjizi koja je poznata, ovaj govor. Kolika je Allahova tebare kvetara milost? Možemo znači da vidimo iz sljedećih primjera kuranskih ajta. Allah kada govori o nosiocima Arša, kako ih opisuje, i zaista ovaj ajet jako bitan da se shvati da se razumije Habibi. I značaj teube pojedinca, kad kažeš astagfirullah, Allahuma tubu Allahuma kfirli, varhamni, vakfirli, kada spominješ i veličaš gospodara tražeći oprosta od njega, da znaš a u tom trenutku da oni koji nose arš, koji su okolo arša, da slave veličaju i gospodara svjetova i da moli tražeći oprost od gospodara za svakog onoga koji čini oprost, koji traži oprost, koji se kaje gospodaru svjetova. Te blagodati, ta plemenita stvorenja, Allah subhanahu ta'ala kaže الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Oni koji nose arš, mi znamo koliki su ti nosioci arša. I svi oni koji obkružuju taj arš, yusabbihun, svi slave i veličaju gospodara svjetova, onako kako mu dolikuje i svi oni vjeruju u njega o i traže oprosta lilledine amenu za sve one koji su vjernici pa kažu rabbena gospodaru naš e, koja, čija milost obuhvata sve čija milost obuhvata sve, opisuje gospodara čija milost obuhvata sve, znači da imaš sliku kolika mu je milost, sve obuhvata, kažu fakfir lilledine tabu, gospodaru oprosti onima koji se kaju Allah veličaju, vjeruju traže oprosta za vjernike a posebno za one koji se kaju gospodaru svjetova u sabilek i oni koji slijede tvoj put nije samo reći gospodar oprosti ti nastaviš svojim putem dalje ne, ustraj, budi znači na putu koji Allah Đelešanu traži od tebe da slijediš وَقِيمَ الْجَهِيمِ I spasi i strašne, žestoke patnje džahenevske. Dova meleka suhana. Zavisli, blagodati tvoje vjeri, tvog imana kojem te vam počasti svoje milosti te uputio. I još druga milost da ta plemenita, veličanstvena stvorenja meleci donose znači istikvar za tebe i oprosta traže. Kada kažeš gospodaru prosti. A svaki od nas treba da traži to, jer je poslanik tražio u jednoj predaji 70, drugoj stotinu puta na jednom sjedenju, koji nije imao grijeha kod sebe. A mi, čim izađemo iz mešina, čak može i u mešinu se ugriješimo. Zatim, u suri Al-Araf Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, znači ovo su ajit koji kazuju na a, veličinu Allahove te barek je ta'ala milosti. Kaže Allah Al-Araf 165. ajet قال عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء Što se tiče, kaže, moje kazne, kaznit ću njome onoga koga budem ja htio. A moja milost sve obuhvaća. A moja milost sve obuhvaća. Znači, kaznit će koga bude on subhanahu wa ta'ala htio. A njegova milost sve obuhvaća. Zato ovaj ajd ukazuje da Allahova milost obuhvaća, znači sve stvoreno. Sve što je gospodar svjetova stvorio, njegova milost to obuhvata. Ono što je vidljivo, ono što je nevidljivo, ono što je u nebesima, ono što je u zemlji. Znači, što vidiš i što ne vidiš, Allahova te bare kvetara milost to obuhvata. Međutim, poseban dio te milosti je učije za vjernike, jer u nastavku Ajit Allah subhanahu wa kaže فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون A kaže, ja ću je zapisati, ja ću je odrijeti, ja ću je učiniti za onu skupinu, elazina takun, koji se budu Allaha plašili, bojali, strahovali, tune zeka, koji budu izdvajali svoje metaka zekat udjeljivali, u hum bi ajatina, i oni koji budu u naše ajete čvrsto vjerovali. Vjernici su ovdje u ovoj određenoj posebnoj skupini odlikovani da će imati posebnu vrstu milosti ukazanu prema njima. A Biblija ako hoćeš da budeš od njih, moraš biti mutetkija. Moraš biti onaj koji daje zekat ako si u mogućnosti. Moraš biti onaj koji u Allahove ajete čvrsto vjeruješ i slijediš. Druga stvar što proizilazi iz poznaje ovih Allahovi Tebare Kvetala imena jeste da nevjernik nema nikakve nade na ahiretu. Niti će ga obuhvati Allahova Tebare Kvetala milost. Milost ga obuhvaća u životu, u risku, u obskrbi i u djeci i svemu na dunjaluku. Ali na ahiretu ni u kom slučaju neće osjetiti Allahovu milost. Neće imati, niti mumin vjerio u to. Da kaže, ne znam ja kako će biti to nevjernik. To ne smiješ sebi dozvoliti. To je pogrešno ubjeđenje, to je ubjeđenje koje uništava tvoju vjeru. Moraš biti čvrsto ubjeđen da će vijenik na ahiretu, vijeni, samo vijenik ući u ženet, a svi nevijenici, nijedan od njih neće osjetiti miris ženeta. Niti može osjetiti miris ženeta. Niti će mu Allah Đalešanu ukazati svoju milost. Nego će Allah Đalešanu ukazati milost prema miskinima, vjernicima, oni koji su imali taksirata, mnoštvo kod sebe. Pa su njihova dobra djela, znači, odnosno njih je nadvladila su loša djela, pa ako bude Allah htio da im se smiluje, živje, znači ispod volje Allah te bare kvetala. Ako bude htio da im se smiluje, oproštiti će im srnjači njihove loše stvari, a uvešće i smilovat će im svoje milosti zbog onih djela koji se odazvali gospodaru svjetove poslaniku, ali i sratu vas što ćemo navesti poslije. Allah Đelešanu kaže, قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم Svima na vas obraća. Ja ibadi, doziva, oj, o moji robovi. Doziva robove, ne doziva ljude, nego moje robove iskrene. Nemojte gubiti nadu Allahu milost. Allah te bareke sve grijehe oprašta. Sve habibi, samo istikpar, reci, pokaj se iskreno, sve gdje grijeha koji će dostati, ostati, da neće biti oprašta, Sve grijehe Allah te bareke oprašta, pa kaže Allah Đelešanuhu, inna huval gafuru rahima, zaista je on, onaj koji mnogo prašta i koji je samilostan prema ljudima, prema svojim stvorenjima. Pokaj se, vrat se, zatraži istikvar, on je takav koji onaj, može se kazati, jedva čeka da vidi roba kako se kaje, koji traži. Danas ljudi, kada mu dođeš, kaj molim te, imaš li, imaš li, imaš li, put, treći go, daj, bježi, odmah te zamrzni. Jel? Mrzak si mu postao. Zato što puno išćeš, tražiš. Allah Đelešanu te više voli što više išćeš, što više tražiš od njega. Još više te voli. Zato ta osobina nikad se može porediti gospodara svijeta osobina stvorenja. osobine stvorenja su manjkavost, Znači nema savršenstva, a sve osobine kod gospodara svjetova su potpuno savršenstvo, ono što smo govorili prije. Zatim Allah Đelešana opisuje kome će biti milostiv, kome će svoju milost ukazati, pa kaže oni koji se pokaju zatim povjeruju zatim počnu raditi dobra djela takvima će Allah Đelešanu zamijeniti sva loša djela za dobra djela. I pa kaže dalje, وَكَانَ Allahu غَفُورًا rahima. Allah je taj koji mnogo prašta i koji je milosti. Upamte, Habibi redoslijed. Onaj koji se pokaje, zatim čvrsto povjeruje, zatim počne raditi dobro djelo, dobro djelo, takvima će Allah Đelešanu njihova loša djela zamijeniti za dobra djela. Znači, subhanallah, pogledajte beričeta te teube i milosti Allaha subhanahu wa ta'ala da kad mu se pokaješ, vratiš, da će ustrajavati u dobročinstvu, dobrim djelima, Allah Đelešanu sad tva loša djela, što se čini oprašta, a ne samo da ti oprašta, nego ti zamjenjuje za dobra djela. Pa zamislite, sad džahilijet koji si živio, teubom iskrom Allah te bare kvetala sve prelazi na vagu dobrih, dobrih djela. Straži se iskrenost, da si čvrst. I ovdje, znači, mogu se zavarati ljudi Niko ne zna gdje ću, šta ću, kako ću tamo. Moje srce je ispravno. Allah kaže, ko se pokaje, ko čvrsto povjeruje, zatim počne raditi dobra djela. Sve jedno s drugim povezano. Ne može izostati jedno. Ne možeš vjerovati bez ovih djela. Ne možeš biti vjernik da se nisi pokajao, vratio gospodaru svjeto očiti, odlučio, budeš pravi istinski vjernik, mu'min. I ustraješ na tome. Zatim ima šadosnu vijest da će Allah Žešan tako oprostiti i zamijeniti dobra djela, odnosno loša djela dobrim. Zatim kaže Allah Žešanu وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ Obećanje gospodara svjetova koji ne krši svoje obećanja, opisujući sebe وَإِنِّي لَغَفَّارٌ Zaista sam ja onaj koji mnogo prašta kome? obećava, znači gospodara, on što obeća to je istina, Njegovo obećanje je istina, svakom onome, ili mene, svakom onome koji se pokaje, koji povjere i koji dobro djelo bude činio, zatim ustraje na tome. Obećanje gospodara svjetova. I zato kaže, o moji, nemojte gubiti nadu u Allahom milost. Allah se gdje kaže, samo se pokaj, samo mu se vrati, što god da činiš, a bibi, širk, Širk, čitav život da obožavaš druge, da im padaš na da tražiš od njih. Sve što radiš, čitav život na uzdobila kad bi takav bio. Samo kažeš, odlučujem u ovom trenutku da se vratim gospodaru svjetova, da njega obožavam, svjedoči na drugog istinskog Boga koji zaslužuje da mu se i bade čini, da se vidim poslanika ali salatu vaselam s tim rečenicama, zatim dijelom koji će potvrditi to, ono Allah se briše. Ništa, čak svo ono mnogoboštvo, koje si činio iskreno tebu Alanšanom kako je obećao stavlja na dobra djela, mijenja svoja. I zato ne znaš o Bibi, danas kad se čovjek pokaje, koliko je kod Allaha vrijedan od tebe ako si u ibadetu taj koji kaska, nisi ustraja, danas svako sutra nakon, mijenja se. A danas čovjek se vratio vjeri, Allah što mu dušu, učvrstio ga na pravom putu, zamijenio sa njegova ružna djela dobrim djelima, koliki je kod Allaha barke letala. Koliko takvih prestigli oni koji po 50-60 godina su i badetu, ali nisu iskreni. Zatim čovjek, Allah mu nije dao teufika da živi posle toga, možda par sati, Allah šal tako se smilo vede u džennet. A onaj čita život 50-60 godina na seždi, pa ga Allah šal kazni vede u džennet. Imamo primjera haba koji je samo izgovorio riječi šehadeta, istine, zatim ušao u borbu, preselio je kod šehid, poslanik sa znam kaže, malo je učinio, puno je dobio. Allahu Malo je učinio, puno je dobio. A vamo, Allah ti da život 90 godina. 90 godina moraš da saburaš, da ustaješ na tom putu. Zato ove parametre vrednjovanja i to, to ostaje samo gospodaru svjetova, nikako nisu našoj ruci, da mi znači na osnovu toga govorimo ko je kakav i da iznosimo, iznosimo sudove. Poslanik kaže u hadisu koji bilježi Muslim: u ya'lamu muminu ma inda min ma tamia bi jannatihi ahad." Kada bi vjernik samo znao koliko Allah on posjeduje kazni, nikada ne bi pomislio da je džennetlija. Kada bi vjernik znao koliko Allah posjeduje kazni, kakve su njegove strašne kazne, nikada ne bi pomislio da je ženetlija. I ovo je Habibi oprije svima nama, da se ne umisliš, da kažemo da se ne ufuraš, da si poseban, kod Allaha te bareke, da treba biti miskin, poput, znači, kad su oni najbolji posle poslanika bili takvi, Ebu Bekri, Omer, Osman i Ali, i oni koji su sjedili u su bili poput njih, nećeš naći riječi fale, uzdizanja, iznad drugih stvorenja, nego su znači bili takvi kada vidi da ne osjeti da nema iskušenja u svakodnevnom životu pomisli da ga je Allah zaboravi zaboravio njega kojima su obećan, obećan džennet od poslanika sallallahu dok su još bili na dunjalu. Živi, hodi, hodi znači dunjalu a poslanika ovo su dženetlije. Ovo su dženetlije. I znači opet pored svega toga dijela tih ljudi, skromnost tih ljudi. A mi danas, subhanallah, imamo kakvo obećanje, a pored toga toliko imamo majkavosti u našim ibadetima, u našem svakodnevnom životu, a osjećamo se kao da smo Ebu Bekri, Omer, Ali. To treba, zato kaže poslanik sa sedam, u džednet neće ući onaj u čijem srcu bude trun oholosti. Trun oholosti, trunkica oholosti. U džednet takav neće ući. Nemoj da se kiburiš, nemoj da se uzdižeš, nemoj da se uzvisuješ, nemoj da te to zanese, da pomisliš da si bolji, nego se smatra najgorim. Hasan al-Basri kada su ga upitali, slušao je znači u Mešidu kako ljudi komentarišu šta je skromnost. Pa su na kraju znali koga će pitati učenog, pa kažu ovo Hasan, o Ebu Saide, znači kunja je bila Ebu Said. Kaže, šta je skromnost? Šta ti misliš šta je skromnost? Kaj je skromnost je da izađeš iz kuće i da smatraš svakog muslimana boljeg od sebe. A, pa, to je skromnost. Da svakog muslimana smatraš da je bolji od tebe. Ne uzdiži se, ne znaš ti tko je kakav kod Allaha te bareke čije je djelo tako vrednovano, znači svojom iskrenošću. Jedno malo djelo sičušno koje ti ne obraćaš pažnju, ako je tako iskreno, koliko znači te može uzdići kod Allaha te bareke vetala. A isto tako jedno djelo koje je neiskreno, koliko te može poniziti i srozati sa onih deređa, znači na kojima se bio od imana ispod Zato treba se čuvati toga. Kaže poslanik dalje u nastavku: "Walau يَعْنَمُ li kafiru ma inda i Ma qanata min i ahad. A kada bi nevijenik znao kolika je Allahova milost ili kolike su Allahove milosti, nikada ne bi, znači, pomislio da neće ući u džennet. Bio bi siguran će biti netlija. Kada bi znao, znači, zaista kada je mogao to obuhvati, shvati, razumijeti istinskom spoznajom, kolika je Allahova te bare koja je tala milost, nikada ne bi izgubio nadu, znači, da ćeš biti dženetlija kao nevjernik ne nevjernik u Allaha te barek, nevjernik poslanika, nema ništa kod sebe, tako ga poslanik se sve opisuje, ali da zna tom spoznajom koja je znači zahtjevna, istinska spoznaja, kolika je milost, pomislio bi da i on dženetlija, Allahu a smo kazali, za njih nema. Zatim sama objava koja je spuštana od gospodara svjetova Vahiju, Kur'an, ona je sama znači po sebi od Allah te barek tala milost. Allah subhanahu wa ta'ala suri Nahl 89. ajetu kaže: "Wa nazzalna 'alayka al-kitaba tibyana li shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." I mi ti spuštamo, objavljujemo knjigu u kojoj je objašnjenje za sve stvari, tibyan za sve stvari. Allah što tako kaže. I vahuden, i uputa za svakoga i milost za svakoga i bušra, radosna vijest za koga? Za nevjernike, za muslimane, ili muslimin. Radosna, ovaj Kur'an je radosna vijest. Znate kada poslije ispita dođe pa ti kažu ima crveni, ima zeleni karton, prošao si nisi Ti vidiš taj čitam, na koje piše si prošao, kolika, kolika je to radost za tebe. A kada vidiš nešto što ti nose, kaj je paos. Kolika je razlika? E ova bušra je sami kitab od Allaha Tebare bareke za muslimane, za svakog onoga koji se pokori i živi život koji traži gospodar svjetova od njega. Ima radosnu vijest. A radosna vijest je Abibi uspjeh i na Dunjaluku, uspjeh i na Ahiretu. Dženetlija. Ima li veće radosti da se može muminsko srce nečemu više radovati od susreta sa Allahovim riječima, Allahovom knjigom, da je uči, izučava, sluša. Ne može Habibi. A ako osjeti slast u nečemu većom od te, zapitaj se znači za sebe koliki si. Jer to je kelam Allah, Allaho govor. Treba biti najveći u tvom srcu, u tvom životu. Da najviše priželjkuješ, da najviše strudiš da ga učiš, izučavaš i slušaš. Zatim, Allahova te barek vatala milost premašuje njegovu sržbu i to je od plodova spoznaje ovih veliki Allahu i Tebare Kvetara imena. Jer u hadis kuciju poslanik sallahu alijih veseleme kaže da je gospodar svjetova kazao zaista je moja milost prestigla moja, moju sržbu. Buharija i muslim znači bilježe ovaj, ovaj hadis. Što znači da je Allahu te Tebare milost daleko veća, obsežnija od njegove sržbe. A kad bi kažnjavao sve robove, kažnjavao bi svoje pravednosti jer su zaslužili da budu kažnjeni. I ne bi ostao niko na dunjalu kada nije kažnjen, ali svoje milosti ne kažnjen. Što je opet znak kolika je njegova tebare kvetala milost. Zato prošli put smo govorili o dva jako značajna Allahova tebare kvetala imena. Dva velika imena čije plodove svi želimo ubrati. A prije svega želimo da ta imena kojima se gospodar svjetova opisao da ono što sadrže da spusti na nas. A to je, draga braćo, milost i rahmet Allaha te bareke jer se opisao velikim imenima, poslije imena koja smo spominjali do sada, a to je da Allah ima ime El Ilah, Allah, Rab, Melik, Malik, Melik, opisali svog gospodara svjetova onako kako se on Subhanu wa ta'ala opisao u prošlom predavanju sa Ar-Rahman i Ar-Rahim da taj uzvišeni koji je zaslužan da mu se i bade čini da se voli iz sveg srca da se samo njemu isključivo robuje da se on obožava da je on naš gospodar istinski, da je on istinski vladar, da sve što posjedimo, da je to u posjedu njega, subhanahu wa ta'ala, da je istinski vladar sudnjega dana i vladar koji raspolaže sa svim vlastima, kome pripada apsolutna vlast. Opisali smo da je taj gospodar, da je taj istinski vladar, Rahman, Ar-Rahim, milostivi i samilostivi Međutim, u prošlom predavanju smo stigli do pojašnjenja ukazujući i pokušaj opisa Allahove Tebare Kevetala i njegove, odnosno njegove milosti. Kolika je to milost Allaha Subhanahu Wa Ta'ala? I tu smo stali. Hadis poslanika ali salatu wasalam, nekoliko njih, znači nekoliko rivajeta koji jedne, znači jedan rivajet kada se spomene drugi ga potvrđuje, odnosno još preciznije opisuje Allahu te bareke milost su sljedeći, prije svega od Ebu Hureyre radi Anuhu, da kaže da je čuo Allahu poslanika sallallahu alihi wasallame, gdje kaže zaista je Allah te bareke na dan kada je stvorio milost, stvorio stotinu milosti. Kada je stvorio milost, stvorio stotinu milosti. Može se kazati stotinu dijelova milosti. U drugom rivajetu između svake milosti ili razlika između svake milosti kao što je razlika između nebesa i zemlje. Allahu akbar. U sljedećem rivajetu da je 99 milosti dijelova znači milosti ostavio kod sebe, a da je spustio samo jednu milost među stvorenja. Samo jedna milost o kojoj smo vi prošli put govorili je spuštana na Dunjalu pa kaže u rivajtu poslanik sallahu alihi wasallam, pa tako životinja diže svoje kopito sa mladunčeta i straha da ga ne povrijedi. Znači ono životinje što primijetimo samilost između njih je dio Allahove Tebare Kvetala milosti, jedne milosti koju je spustio, znači na Dunjalu. Ta milost, znači koju mi primjećujemo, pričali smo i spominjali smo govor Ibn Kajima Rahimahullah, da sve od stvorenog upućuje na Allahu rububijet, a svaki Allahu rububijet od dunjaločkih stvari upućuje na Allahu te barek vetala milost. Znači u svemu stvoreno se manifestuje Allahu te barek ta velika, velika milost. Zatim rivajet poslanika sallahu alijih vasalema u Buhari i ove koje smo naveli su Buharija i Muslim, kada je ugledao ženu koja je uzela svoje, znači dojenče dijete u naručje, kazao je tom prilikom da je gospodar svjetova milostiviji prema svojim robovima od ove majke prema svojom djetetu. Subhanallah. I kazali smo prošli put opisujući da je Allah te barek vatala milost spustio i na vjernike i nevjernike, i dobre i loše, i munafike, znači licemjere i istinske vjernike da sve njih obuhvata Allahova te barek milost. Jer je on Ar-Rahman koji se uzdigao iza Darša i takav gospodar svjetova koji je milosti vi svoju milost pušta na sve ono što je ispod njegovog veličanstvenog Arša. Sljedeća stvar, odnosno plod koji se ubire i spoznaje ovih velikih Allahovi te barek imena jeste, dragi brate i cijena sestra, da se okitiš ovom plementom osobinom Da budeš ti taj koji je milostiv, samilostan prema drugima kao što želiš da gospodar svjetova bude milosti prema tebi. I zato će vidjeti osobine poslanika ali salatu wasalam da ga Allah dželle opisuje znači njegovo slanje i samo poslanstvo da je milo svjetovima. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ I mi te nismo poslali osim kao milo svim svjetovima. Poslanik alaihissalatu wasalam opisan je imenom Nebiju Rahme, poslanik milosti. Takav insan je poslan čovječanstvu da ih izvede iz mina, zabude, nevjerstva, kufra, širka, mnogoboštva u ibadet gospodaru svjetova, na stazu istine. Šta ako Allah ti kaže? Sine, u tebi su čini, u tebi su sine, pomoći ti pravoslavna vjera, pomoći ti katolička vjera. I mi se prekida dva problema, znam kako. Ako dozvoli da završimo, odgovorit ćemo na kraju Sjedi, saslušaj, pa ćemo odgovoriti na pitanje. Znači, gospodar svjetova, Muhammed Ali salatu wasalam, šalje kao milost svim svjetovima. Ne bio rahme. I ta milost koju je imao Eh, poslanik alaih sallatu wasalam pri sebi, a bibi svaki sljedbenik Muhammed alaih sallatu wasalam treba da ima kod sebe, Da si samilostan, da si milosti prema drugima i da željno, znači sa punim prsima žudiš prema onima koji nemaju uputu, koji nisu saznali i spoznali gospodara svjetova da to prinesiš. Zato što si milosti prema njima, želiš ovo svjetlo, ovaj nur koji je Allah te barek dao tebi, podario tebi da preneseš na druge. Da budeš poput poslanika sa sebe. <clears throat> da trpiš poput onoga što je on trpio subhanovata sallallahu alihi vseleme u mekanskom periodu od svoga naroda. Da su ga progonili, pa čak na kraju da je došla odluka konačno da se ubije. Ali je poslanik Alesatu Veselam bio strpljiv, ustrajan Allahom te barek vetara putu, pa znamo taj mekanski period kako je prošao, odlazak u Taif, pa povratak iz pa ponovo više nije bilo nade gdje da ide. Gdje će se vratiti u Meku, ne može iz Meke ga protjerali. I Allah mu daje izlaz, to je Medina. Ali pogledajte taj period njegov. Zatim u medijinskom periodu koliko je samo primjera poslanikove sallallahu alihi veseleve milosti. Zašto? Zato što gospodar svetova kaže za poslanika alaihi sallatu wasalam لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ Vama je došao poslanik od vas kojem teško pada sve to što vi podnosite. Njemu je teškoća Habibi da vidi umme, da vidi sljedbenike u čemu su. Bilal se kažnjava. Sumeja se ubija. Dešavanja protjerivaju se značajnih potlačenih koji nisu imali metka. Zatim svi se protjeruju. Zatim medijski period kada su i židovi i Arapi su ujedinili protiv njih. Poslaniku sallallahu alihi wasallam to je sve to teško padalo. Teško mu je padalo, ali u isto vrijeme je poslanik sallallahu alihi sellem opisan na aliku, da jedva čeka da svi pravim putem krenete, da budete pravi vjernici, to mu je bila želja. Čitav život poslanika sallallahu alihi sellem da je bio haris, želio je drugima hajr, upute, svjetlo upute. To je bio prvenstven cilj poslanika sallallahu alihi wasallam. I na kraju ga gospodar svjetova opisuje sa posebnim, znači, svojstvima gdje kaže Bili mu'minina raufun rahim A prema vjernicima Ovdje isključivo prema vjernicima je blag i samost, Prema vjernicima. Prema svim ljudima je to poslanik Ali se nam iskazivo, zato što je ne bio rahme. Ali je prema vjernicima posebno znači iskazivo ove dvije osobine, blagost i samilost. Što bi tebe podučava da iste te osobine pokušaš imati kod sebe prema svim, znači prema svojoj braći da ne doživi od tebe neku grubost, grubost što će ih odbiti, što ćeš ih povrijediti, da gledaš, znači, kako ćeš prići, kako ćeš posavjetovati, kako ćeš pomoći, kako ćeš, s jednom lijepom riječju možeš mu pomoći puno sa osmijehom na licu poslanika ali isto to svim tim stvarima je podučio umet poslanika Zatim poslanik Ali Selam je opisao najbolje stvorenje po umetu poslanika sam nakon njega Ebu Bekra gdje kaže u hadisu Tirmizije od Enesa radijallahu anhu Erhamu ummeti najmilostiviji sljedbenik mog ummeta prema drugima je Ebu Bekra Sidif Pogledajte. A št, kakav je Ebu Bekr radijalanu bio? Znači prvi umetu poslanika sa sebe. Nikoga ne može preteći, niko ne može biti bolji od njega, šta god da čini, šta god da radi. Ali opisan da je bio Erham, Erham u ummeti, najmilostiviji sebenik moga umeta je Ebu Bekr, Što opet ukazuje Habibi koliko je važna osobina se nađe kod nas sebenika Muhammeda alaihissalatu wasalamu. Zatim poslanik sallahu alijih vasalem ukazuje i upućuje da ovu osobinu ko bude imao kod sebe, da je ona uzrok čega? Da se gospodar svjetova tebi smiluje. Znači, biti milostiv i samilostan prema drugima je osobina koja prouzrokuje da se gospodar nebesa i zemlje tebi smiluje, I mnogo je dijela, znači, koja ukazuju, odnosno prouzrokuju Allahu te barek milost. Svi očekujemo, svi priželjkujemo, svi se nadamo, svi želimo, znači da nam se Allah dželevala, znači smiluje, da nas uvede u džennet. Koji su putevi, koji su načini? Poslanik sa Allahu alijekhi vselem je dao smjernice metu, dao je smjernice sljedbenicima koji zaista žele džennet. I takvi će dobiti. A neće dobiti oni koji odbiju džennet. A ima i takvi koji odbijaju džennet. Kaže poslanik sa Allahu alijekhi vselem, Hazihi rahmetun ja'alaha Allahu ta'ala fi kulubi ibadi. Ovo je ta milost, znači opisuje milost koju je Allah te bareke ve ta'ala usadio u srca svojih robova. Milost. Drugi rivajet preciznije opisuje pa kaže fi kulubi men ša'e min ibadihi u srca onih robova kojima on subhanahu wa ta'ala želi znači se ta milost znači. Nećeš naći svakoga, znači, da ima ovu osobinu. Ova osobina treba, ako je nemaš kod sebe, treba da je, znači, se trudiš da je ostvariš. Neka može biti urođena, a neka treba biti, znači, osobina koju treba se trudiš da je postigneš, jer je nemaš kod sebe. Zatim kaže poslanik sallahu alaihi wa وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ رُحَمَا Allah te bareke letala će se smilovati svojim robama koji su ruhama, koji su samilosni, koji su milosni prema drugima. Takvima će se gospodar svjetova smilovati. Neće grubim, osornim, to nije put poslanika alaih sallatu wasalam. Ruhama, da si prema drugima, samilostan prema drugima. Zatim u sljedećem rivajtu, ovo su tefeku na alaih, znači Buharija i muslimi bilježe, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Milostivi, samilostni su oni kojima će se milostivi smilovati. Rahimun. Da nas Allah učini od njih. Znači, milostivi i samilostni su oni kojima će se milostivi smilovati. Njima, takvima, zbog njihovih osobina koje ih krase i čine, znači, pozitivnim dobrim na Dunjalku. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Wa inna min ibadihi ruhama", potvrđujući da će gospodar svjetova, svjetova se smilovati onima koji su milostivi, ruhama, koji su milostivi i prema drugima. U sljedećem rivajetu kaže poslanik sallallahu alejhi ve "Men la jarham la Men la jerham, la jurham. Onaj koji nije milosti prema drugima, neće mu se Allah smilovati, neće drugi biti milosti prema njemu grubost koju imaš u kod sebe, ako si takav, znači prema drugima i drugi će se odnositi prema tebi na takav isti način. Ali ako si ovom pozitivnom osobinom okičen i drugi će biti prema tebi na takav blagi, fin, lijep način, znači, prilazit će ti. A to je ono što zadivljuje čovjeka, što ga čini, znači, posebnim od drugih. I <clears throat> svi ovi, znači, hadisi koji su ovdje navedeni ukazuju na bitnost i važnost ove osobine se nađe kod vjernika. Zatim od uzroka da se Allah Tebare Kvetala smiluje svojim robojima, jeste ono što je najvažnije od svih tih uzroka, pokornost Allah i pokornost poslaniku sa sebe. Onaj koji zaista želi da Allah se smiluje prema njemu, da ukaže svoju milost, ne može, znači, a da nema ovo kod sebe. Jer je ova stvar ta koja izaziva, prouzrokuje Allahovu milost prema tebi. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَأَتِيعُ اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Budite pokorni Allahu i njegovu poslaniku da vam se on subhanahu wa ta'ala smilovao. Znači pokornost Allahu i pokornost poslaniku je sebe uzrok da se gospodar svjetova smiluje. Bez toga nema milosti Habibi. Ne možeš kazati moje srce je ispravno, a nemaš pokornosti poslaniku, niti pokornost Allahu te bareke Šta god da činiš nakon toga, posle vjerovanja, od pokornosti, jel živiš u nadi da će ti se svilovati. Živiš u nadi. Nisi siguran na Allahove milost, ali živiš u nadi. A kako će tek živjeti u nadi onaj koji nema te pokornosti po Allahu i njegovom poslaniku? Kakvu nadu ima? Odnosno, kako mu je ispravno ubjeđenje da je Džanetlija da će ući, ne znaš ti ko će uspjeti, ko neće. Znamo mi ko će uspjeti, ko neće uspjeti na osnovu argumenata, znači iz Kur'ana i Sunneta, ne pojedinačno, nego mumen općenito, djela će biti spašeni vjernici, a da će nevjernici biti kaženi. Vjernici oni koji vjeruju i čvrsto znači olate bare kvetara i poslanika Muhammeda a.s. u tome ne posustaju i ne sumnjaju i slijede ga u malom i velikom. Takvi se nadaju Allahove te bare milosti. A ono što se desi od taksirata, od stvari koji nisu uspjeli da izvrše naredbi i obaveza, oni će biti znači ispod Allahove te bare i milosti na sudnjem danu ako bude htio opet gospodar svjetova da im oprosti oprostit će, ako bude htio kaznit će i kazit ali će nakon toga izaći iz džehennema i i blagostanje i ljepote ženeta. Zatim, sređenje Kur'ana, knjige Allaha te barek je uzrok da ti se te barek smije. Sređenje Kur'ana je uzrok da ti Allah te ve smiluje. Allah subhanahu wa taala kaže: وَهَذَا كِتَابُ kitabun مُبَارَكُمْ فَاتَّبِعُوهُ fattabi'uhu Ova knjiga koju ti objavljujem, ona je blagoslovljena. Zato je, kaže, slijedi i bojte se Allaha. Slijedite i bojte se Allaha. Kako bi vam se Allah te bare ve ta'ala Knjiga koja se objavljuje od Allaha Tebare Kvetala je puna beričeta, blagoslovljena od gospodara svjetova, zato je slijedite, slijedite i njega se bojte da bi vam se milost Allaha Tebare Kvetala ukazala. Zar treba pojašnjenje ovog ajta koji jasno oslikava znači stazu, put koji Allah Tebare Kvetala opisuje koji želi od tebe da ga znači slijediš i da ideš tom stazom. Da slijediš Kur'an, slijediš njegove naredbe, da se kojiš njegovi zabrana, da se Laha te barek vatala istinski bojiš, nakon toga očekuje Allaho milost. Allaho milost, Allaho rahmet. Zatim namaz, zekat, pokornost, poslaniku alaihi sallatu wasalam, sve to su uzroci Allahove te barek milosti. Allah subhanahu wa ta'ala kaže wa wa salata وَاقِيمُوا zakata wa الزَّكَاةَ وَآتِيُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Namaz obavljajte i zeka dajte i budite pokorni Allahovom poslaniku alaihi sallatu wasalam da vam se on subhanahu wa ta'ala smilovao. Allah gospodar svjetova. Namaz, zekat, Pokornost poslaniku sallallahu alihi wasallam, nakon toga očekuješ i iščekuješ i nada se, ne gubiš nikad nadu u Allahu te barek ta'ala milost da će te obuhvatiti. Ali su ovo načini i putevi koji vode tome. Općenito svako dobročinstvo koje činiš, a dobročinstvo bir, obuhvata sva dobra djela, sve što je dobro, od namaza i sve znači ispod toga, sve to dobročinstvo koje budeš činio, svako dobro djelo je uzrok da se Allah te barek wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala kaže Inna rahmet Allahi min minal muhsinin. Zaista Allahova milost blizu dobročinitelja. Blizu. Znači može je obuhvatiti, može se spustiti ta milost na njih. Dobročinitelji su svi oni koji radi dobra djela. Dobra djela znači ihsan, dobročinstvo, sve obuhvata od riječi, od riječi, Habib, jedna riječ. Kad kažeš, brat Habibi, nije u rijedu, boj se Allah, poslanik sa Allah i kazao to, Allah kazao to, sve to dobročinstvo, dobro djelo za koje ćeš imati nagradu. Ukloniti nešto, znači trn sa puta, kamenčić koji smeta drugima je dobročinstvo, dobro djelo za koje ćeš biti nagrađen, što je ista ta, znači stvar, uzeti trunkicu, zmeši da bilo kojeg iznijeti napolje, je e, djelo koje može biti uzrok da se gospodar svjetova smiluje. Znači, općenito svako dobročinstvo. Nakon, znači, ovih stvari koje smo ukratko ukazali o dijelima koje iziskuju ili prouzrokuju Allahu te bareke milost, završili smo ukratko, završili smo ukratko u pojašnjenju Allahovi te bareke ve veličanstveni imena Ar-Rahman Ar-Rahim. Ta imena zaslužuju mnogo više paži i mnogo više govora ali nama znači vrijeme ne dozvoljava, želimo ići dalje, želimo druga imena govoriti i tumačiti, tako da ćemo se zadovoljiti sa ovim, molimo Late te bareke vetara, da ove plodove koje smo naveli, da zaista ih osjetimo našim srcima, da ih doživo u našim znači, životima, svakodnevnom životu, da nam on subhanahu wa spusti svoju milost sada i nakon ovoga puta i svaki put i da bude nam na pomoći i ispomoći i da nas on subhanahu wa uvede u dženet nas, naše poroce, a da uputi naše zalutele na pravi put. Amin. Tako ćemo sa ovim završiti.